Znaci koji je Allah poslanik, ali i salatu wasalam, nestanka ovoga svijeta, se nizaju svaki dan jedan za drugim. Nepravda, <clears throat> širk, laž, homoseksualizam, pronivjera emaneta, napadanje časti u leme, ubijstvo muslimana od strane muslimana, nepokornost, neposlušnost, nerad po Allahove knjizi, nesuđenje po kitabu i sunnetu, uvođenje novotarija, samo je mali dio od onoga što bi mogli nabrajati Allah najbolje za, zna dane i mjesece. Od svega nabrojanog mi često kad govorimo oni koji slušaju nažalost u više slučajeva stiče se dojam da se to odnosi na nekog drugog. Ovo je najveći prilaz i najveća greška znanju. Ovo nije sunet poslanika, ali i sela to selam. Znanje koje dolazi u vidu ispravki, narađivanja ili zabrana je znanje koje koristi njegovom sahibi. To što ti želiš da drugi čuje ono što si ti čuo, tebi ništa neće koristiti. Vrhunac nepravde na ovoj zemlji jeste širk. On dominira zemljom, braćo moja. Dominiraju zakoni koji su oprešni Allahovoj objavi. Dominiraju zakoni koji nemaju ništa sa šerijatom Allaha za veđel. Hapse se i ubijaju oni koji pozivaju Allahovu hapse se i ubijaju oni koji napadaju one koji su svoj kuf kolumnirali time što napadaju njih. Prijeti se Allahu i njegovu poslaniku ali i selatu wasalam. Jer nećete čuti da šeitan napada govor nekoga ili nečega. Tako je među nama najviše nego napada osobu koja to govori. Zašto? Zato što u govoru koji ovaj govori ima istine ili je istina sama, pa ako bi napao, to bi bilo veoma opasno po njegovu akidu. Danas ovdje u Bosni, koja se poziva, evo ne puni, možemo slobodno reći, 20 i nešto godina, 20 godina, od dolaska Arapa na ovu teritoriju došla je akida Muhameda alaihi salatu wasalam akida sa kojom je Allah tebareke u ta'ala inša Allah u ta'ala zadovoljan da smo je dostavili kako treba pa sve do dana današnjeg u tom pozivanju Allahu mnogi su se pozivali na razne načine Jedni su trebali da treba da se popravi ahlak, jedni su govorili ovo, jedni su govorili ono. Međutim, u pravu su bili oni koji su pozivali da se obožava samo Allah. Zato što iz ovog obožavanja samo njega te barke u tala nužno proizilazi i ahlak i lijepo ponašanje i komštinski odnosi i emanet i nema laži, i nema ogovaranja, i nema rasturanja. Ovo je nužno, nužnost koju proizvodi ova akida i daje svoje plodove. Je tako? Pa je ova akida spašavala mnoge i spašava i dan danas da ne radi dijela koja je Allah zabranio zato što je to njihova akida. Zato što su ubjeđeni da Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava ako se suprostavi njegovim propisima. Pa ako to ne izvrše njegovi robovi ili nisu u stanju da izvrše, onda reaguje ko? Reaguje Allah. Podari među njima dadne svađe, raskole, razgrnice. I znajte dobro, gdje god se bilo koja skupina, da li muslimana ili nemuslimana, oda svađama i raspravama. Oda raspravama, potvaranjima, ogovaranjima, sumničenjima, konstantnim raspravljanjem, znajte sigurno da je ovo početak propasti, mako on bio. Jer uzvišeni kaže da ćemo da iskuse kazni jedne od drugi. Zbog čega? Zbog naših grijeha, braćo moja. Omer radijalavan prenosi da Allah poslanite sve rekao. Doći će vrijeme kada će svijet imati ljudske oblike, ali srca će im, kaže, biti poput pustinskih vukova. Proljevat će krv, a neće se libiti od zla kojeg čini. Ako im dadneš prisegu na vjernost, prevarit ćete. Ako ti se obrate, lagat ćete. Ako im se povjeriš, izneverit ćete. A kada ne budeš sa njima, ogovarat ćete. Zatim dalje kaže, djeca će im biti bezobrazna, omladina devijantna, a njihovi stari će biti poročni, neće naređivati na dobro i neće odvraćati od zla. Biti sa njima je poriženja, tražiti ono što je njihovo, je pravo siromaštvo. Dobri među njima je zalutao, dok je zalutali među njima dobar. Sunnet je za njih bida, dok je bida za njih sunnet. Onaj ko, koji dobro među njima naređuje je sumnjiv. Fasik među njima je častan čovjek, dok je vjernik kod njih potlačen. Kad se ljudi počnu ponašati tako, Allah će dati da njima ovladaju ljudi koji će ih ubijati ako šta kažu. Koji će ih eksploatisati ako budu čutali. Koji će im uzimati ono što zarade i koji će se nepravedno prema njima odnositi dok budu vladali njima. Ovo je jedan od prezaka sudnjega dana. Pogledajte kako mi kad prepoznamo našu stvarnost, reagujemo klimajući glavom da To je ovdje u Bosni. To vidimo danas širom kantona u Bosni. Međutim, kada govorimo o posljedicama toga i grijesima od onoga što može i nas zadesiti, onda ne klimamo glavom. Onda glave stoje mirno i oči kolutaju kao da se govori nekom drugom. Ovo je problem. Danas Bosna i Hercegovina. Polako, ali sigurno ide prema svojoj propasti. Neki dan su fondacija Mulla Sadra koju je blagoslovio Mustafa Cerić izašli sa svojom davom u kojoj javno su izašli u kojoj govori da Kur'an koji mi čitamo u Bosni nije šta? Nije potpuno. Drugi rej se nasljednik Mustafa oglasio. Ovo je jedan od vidova nepravdi koji se danas dešavaju ovdje u Bosni. I na lijep način upozorava šije u Bosni da to može izazvati neželjene posljedice. Kome ovdje više vjerovati? Ceriću, Kavazoviću ili Šijama? Opet se ne udara na suštinu. Jedan rejs neće napast drugog zato što je on doveo njih ovdje. On im je dao blagoslove, omogućio im i ova država im dala da šire svoju propagandu ovdje, ovdje u Bosni. Šta mislite zašto? Zašto? Koji je najljučiji neprijatelj muđahidima Sirije? Koji je najljučiji neprijatelj muđahidima Sirije, Afganistana i tako dalje? A koji je najveći neprijatelj Amerike? Dok Irak nema nuklearno naružanje, Amerika ga napada zato što nema naružanje, a tvrdi da ima. S druge pak strane, Iran kaže javno da ima nuklearno naružanje, Amerika ga ne napada. Ima li u ovoj državi iko normalan? da poreda stvari onako kako ih treba poredati. Pa se polako i ne bi nas čudilo da pošto je velika kriza ovdje u Bosni kako ekonomska, tako moralna ovi ljudi nemaju više ni morala velika većina zato što nemaju vjeri. Ne bi nas čudilo da sutra u Bosnu ulete konvoji sa šijskim dajama sa šijskom naftom sa šijskom obućom sa šijskim knjigama, sa šijskim ženama, sa šijskim fetvama, sa šijskom hranom, koju će ovaj narod pohrnuti. Zašto? Zato što naši neprijatelji veoma dobro znaju šta mi hoćemo. A pa tako? Veoma dobro znaju šta mi hoćemo u ovoj državi i na ovoj Allahovoj zemlji. I to bolje zna Amerika, FBI, CIA, SIPA, strukture vlasti današnje bolje znaju od naše braće muslimana. Ovi tačno potrefili i pogodili šta mi hoćemo i šta radimo i čemu stremimo, a ovi nas napadaju zato što smatraju da smo mi u ovom pogrešili. Zar ovo nije vrhunac nepravde? Bosna i Hercegovina. polako, ali sigurno, ako ovako nastavi vjerovat u Allaha azzeveđel, nakon velikih devijacija i napada na koga? Za sve što je dobro u ovoj državi krivi smo mi. Pardon, za ono što je loše. Da mogu da nas optuže za ovo stanje u Tuzli, to bi uradili. Da mogu da nas optuže za krizu u državi, to bi uradili. U to nema nikakve sumnje. Međutim, Allah te barke tala polahko daje oduška svojim robovima. Da se mogu brže spremiti, da budu čvršći i jači. Daje Allah azaveđel da ovi lažni bogovi po Bosni, koji su obučeni u ruho demokratije, polahko, ali sigurno tonu. Ne postoji demokrata koji će moći ovu zemlju izvaditi kako treba. Sve krize samo može riješiti Allah te barke u tela, to jest njegovi propisi na zemlji. Allah te barake u tela je stvorio zemlju i sve ovo što je na ovoj zemlji je njegovo. Ovo je srž krize u čitavom svijetu, ne samo u Bosni. Sve je ovo njegovo, kaže uzvišeni Allahu ledi halaka samavati والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم كاجوز بشني الله يستورت النبيسة الزمي يوسبوش تاسلبا كيشو زنيبا باشو أبسكربو بلدبا تاكو Pogledajte. Allah te barke u ta'ala nam objašnjava tevhid rububija, tako? Međutim, Dalje uzvišer objašnjava i daje vam lađe i mora da se koristite i sunce i mjesec. Daje vam sve ono što od njega tražite. I kad biste, kaže uzvišeni, brojali njegove blagodati, nikad i ne bi nabrojali. Međutim, Allah te barke ta'ala postavio je šart da bi mi dobili bereket u svem ovome. A to je uspostava njegova zakona na zemlji u obožavanju samo njega te bare kevotala. Pa ćeš na onoj jednoj kili limuna imati tonu limuna. Zašto ljudi u ovo ne vjeruju? Zato što su nevjernici. U ovo zapadaju i mnogi muslimani koji žele, ako su muslimani, da upravo ovim zakonom zbog kojeg danas u Bosni i Hercegovini juče i prekuće ustane na desetine hiljada ljudi da ga sruši da ga obori, da je neka ulema pozivaju upravo na ovaj sistem. Da preko ovog sistema dođemo do do Allah. Ovo je gori od ovog naroda koji veze nema ni šta i vjera. Tuzla, grad koji je počeo sve ovo, nije slučajno. Nije slučajno krenulo u majici komunizma, leglo komunista, ateista, grad koji je donedavno oborio svjetski rekord u ljubljenju u toku samo jedne noći. Svi su izašli na ulice. Grad koji polako, ali sigurno tone zbog ruda koji vade odozdo. Grad kome su došle daje, kome je došao pozivač I ukazao im da je demokratija pogubna stvar, a da je šerijat savršen. Grad koji je ustao i napao sve ovo. Što ste došli? Zašto ste došli ti i Nusrete i tvoja tekvijerska ideologija? Što ste nam ponudili ovo? Mi hoćemo ovo što je pogubno. I samo nakon nekoliko mjeseci Allah te bareke od tela dade da upravo taj narod napada ono za što je dao glas. Napada ono kome je dao povjerenje. Laž od koga god da dolazi samo može biti oblikovana. Kakav god da demokrata dođe, neće dobiti. Kolika je nepravda ovom zemljom? Pa se ovoj Tuzli pridružuju Zenica, Bihać, i tako dalje. Narod nezadovoljan okruženjem, nezadovoljan krizom i opet su danas u 12 sati za vreme džume namaza zakazali ponovo žele da sruše svoje bogove, da više ne vladaju njihovi bogovi ovom zemljom žele druge. Da je tragedija još veća i da je širk koji ovaj narod ima u sebi, prvenstveno u Tuzli, nikad nije izašao kajanjem na njihovim ustima, jesu parole na kojima piše druže Tito, ustani vrati se. Ovo je kulminacija kufra. Ovo je kulminacija širka. Ovo je reakcija na tribinu savršenstvo šarijata i pogubnost demokratije. Ako su očekivali da se poziva Allahu i da je to šala igra, prevarili su se. Svi su čuli za tribinu. Nisu došli da traže izlaz i spas. A znaju da je Allah sve stvorio. I znaju dobro da jedino približavanjem njemu dobit ćemo i blagoslove i sa leba i sa zemljenima. Traži ovaj narod, ima li neko pravedan da ih povede? Traži narod Bosne i Hercegovine pravedna čovjeka. Ako ovo ne bude uz doskorašnje vrijeme, odlična prilika da izađemo među ovaj svijet i da im ponudimo izlaz iz krize, kad će biti? Zar se trebamo onda čuditi što mi napadamo kamatu? Zar se treba čuditi što napredamo budžet ove države koji je zasnovan na otimanju iz usta ovog gladnog i bijednog naroda. Na ovolike budžetske korisnice, korisnike, doktori, advokati, policajci, zamisli plaćaš policajca da te udara. I nemaš pravo da kažeš da nešto treba da se skloni. Ovom narodu trebamo objasniti kako je postojao nekad vladar. Vladar muslimana i nevjernika i vjernika koji oko sebe nije imao demonstracije nego je mirno spavao na pustini ispod jednog šatora. Zato što je uspostavio savršenstvo šerijata. Pa su i zimije i kršćani i židovi bili zadovoljni imali pravo da se žale Omer ibn Hatabu radijalahu da mu kažu ja Omer imamo problem Omer nije rekao šta ćeš mi ti dolaziti ili trebaš proći mojih 500 ministara da bi došao do mene ili trebaš do mene doći kamenovanjem da ostvariš svoje pravo da ubiješ da vas ustane ne Omer radijallahu anhu je uspostavio pravdu Allahovim zakonom i šerijetom. Kada su prije primanja Islama Umar ibn Hatab radijallahu anhu i Khalid ibn Walid džahili bili, odnijeli neke dijamante jednom od vladara da prodaju pa je uspust sreo i njihov, njegov sin, oni su mu dali i rekao im je sad čekajte, sad ću pare donim. Oni su čekali, nije došao. Ošli su Omer i Hali da se požale ovom vladaru. Pa mu objasnili, I vladar zove svog sina, iako je čafir, ima pravednosti. I kaže, šta mu niste dali novac ovom dvojici? Pa mi smo okasnili tako dalje, pravdanja. Naredio je vladar da se isplate Halid i Omer i ove slonio. Dok su pokupili pare, Omer i Halid i Umar izlazili su jedan za drugim u malom vremenskom razmaku. Pa je Omer i Halid su ugledali. Omer će govoriti Halidu, elem tere. Elem tere. Halid je klimno glavom. Jesam kao, jesi li vidio ono kaj jesam? Ovaj što nije isplatio Omer i Halida i oni sa njim su bili vladari i odmah objesio. Odma ih je objesio. Nakon primanja Islama, Omer prima hilafet. Allah ga počastio velikim emanetom iz straha od Allaha Omer uspostavlja pravdu Allahovom dozvolom, voljom i pomoći. Nešto je Omer, Omer. Pa je Hadibu Malid poznat po svojoj samovolji. Odlučio da napravi džamiju u jednom mjestu. I dio zemlje na kojoj će biti džamija je od jedne židovkinje bio. Ona mu je reka, Halide, ovo je moja zemlja, ne možeš, ko što i ne možeš. Jedino mi danas izlazimo sa novim fetvama. Deri sve što najidješ. Pa imamo danas, kažu, ganinđi, oni koji kradu bicikla po Njemačkoj. Čarape i patike, mobitele i tene. Kaže, ovo je ganima, čuj ganima u konzumu. Pa je židovkinja došla Omeru ibn Hatabu i rekla dok je prilazila njemu, tražila je Omera. on su rekli, tamo je negdje. I ona prilazi bez ceremonija, bez bacanja kamenja, bez vikanja, izađite napolje. Zato što ona zna da Omer vlada Allahovim zakonom. I neće Omer po svom hiru presuditi. Zato je znala. Gdje je, kaže Omer, kaže jednoga. A Omer u glini sjedi i pravi sebi od čer, čerpiće one zdjele za jelo. Vladar, halifa, nije mu sme, ne smeta tamo da uprlja svoje ruke. Ova danas banda od Nikšića, Radončića, Tihića, Lagumđije, svih i jednog. Ma oni neće da zube uprljaju hranom koja je tri marke pet. Nego mora biti kavijar i njihov ručak mora biti skup. Da bude zdravo, da bi oni mogli zdravo razmišljati. A što narod jede kifle i eksere nema veze. Pa Omer, kaže ona, gdje je Omer? Omer se okreni, kaže, ja sam. Ona zbunjeno gleda, hodku ti u blatu. Šta hoćeš reći? I ona mu objasni slučaj. A Omer uzme komad line i samo napiše na njemu elentere. Dadni kaže ovo Halidu, Kaže ona, dani Halidu idi. Samo napisa elemtere. Došla je ona i dala Halidu Mevelidu, kaže, bila sam kod Omera, šta ti je rekao? Kaže, evo dao ti ovo. Ugleda Halid, zar nisi vidio i sjeća se Halid? O, kaže Halid, prestante sa rušenjem džamije, vraćajte ženi njezinu, njezinu zemlju, nikako ne dire. Kaže ona, što? nije mi jasno, stani malo Halidešta. Zašto si promijenio odluku, kaže on. Znam ja dobro šta je meni Omer ovdje napisao. Omer se ne šali. Prekršio sam šarijat. Ušao sam u tvoje, a tvoje ovdje zaštićeno. Kaže ona, pa šta sad, kaže Hald, rušite džamiju što ste pravi. Vraćanje je znao sve kako je bilo. Kaže ona, la ilaha illallah muhammedun rasulullah. Pravda je bila uzrokom da ona primi islam. Kaže, ostavite džamiju, još zemlje od mene napravite, nek se završi. Ja sam od danas muslimanka. Ovo je pravednost šarijata. Danas jadan i bijedan i napaćen narod ponovo izlazi umjesto na džumu namaz da ih imami prodane duše ne mogu više braćo Oni su i naučili na ovo. Ovaj bošnjački narod sa Mimbera sluša indirektno kome treba dat glas. Ako nije tako, Allah me ubio. Neki dan su i mama smijenili u cazinu zato što je suprostavio se time da se sa Mimbera pozivaju ljudi u stranke. Izbačeni iz islamske zajednice. Subhanallah i bihamdi. Šta mislite šta bi radili onda sa nama? Šta mislite šta bi radili sa našim dajama? Gledajte u što smo onda udarili. U samu srž kufra, u kamatu, u poreze, u sudove. Mi smo udarili na budžetske korisnike, braćo moja i sestra. Ne mi, nego šarija. Da njihove nepravedne novce i ono što radi skloni, Jer ne treba. A da narodu dadne pravdu. Da ovaj narod jednostavno, koji hoće da živi od rada svoju ruku, ništa više ne traže. Ovi lopovi ne daju da žive. Pa su umjesto otvaranja fabrika dobro naoružali policiju. Uzeli im najsavremeniju opremu. Kad smo govorili da će ovo biti po leđima bošnjaka i muslimana, mnogi su govorili ne. Neka naše policije... Neka njih 700 ide u maoču. Slobodno harajte maočom. One treba porobiti. Sve su oni krivi. Za mjesec, za sunce, za dan, za vjetar, za kišu, za recesiju, za ratove. Sve su vehabije krive. Šalji policiju tam. Allah je dao da se pozabavi sobom sad. Da smo mi iskočili u maoči i napravili demonstracije. Znate šta bi bilo? Evo i teroristi su se probudili. Kamenjem gađaju našu policiju. To je udarac na vlast, to je udarac na demokratiju. A udarac na demokratiju je udarac na, na Ameriku. To je terorizam. Zbog dva kamena malo ću treba stranca zemljom. E pa sad su doživili da i vlastiti narod koga navodno hoće da štite udara i želi da ubije. Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sljedeće što možemo čuti od ovih političara jesu nove laži i nova obećanja. Perfidno i munafički njihov vođa ministar sigurnosti Radončić iskoristava odličnu priliku da dobije viša glasova sljedeće izbore. Kako bi vodio ovu državu, to jest kako bi bio produžena ruka Amerike, FBI, CIA, židova. Kako bi upotpunio masonsku ložu na ovim prostorima. Pa gledam njegove izjave kako je stao na odbranu naroda. Tipična židovska politika. Kako je stao u odbranu naroda i samo govori kako ne smije policija da prekrši ovlasti. Samo to govori. Staje na stranu naroda. Ja da narod ponovo ne vidi jer nema furkan. Kako onaj ko je naredio izlas u zakon i napravio ga da se udaraju ti isti ljudi, sad ih brani. Kao bajagit a da izađe među njih ni slučajno. Mada me ne bi čulo da i to uradi sa svojim lažima. Samo da bi dobio političku prevlast u zemlji. A narod ne vidi da je te iste policajce obučio ko i potpisao za njih njihovu obuku. Ta isti ministar, ova ista vlada, ti isti ljudi su ih u Egipat i u druge zemlje kako bi se obučili da mogu suzbijati nerede u svojim zemljama. Na način kako to danas rade. Pravda na ovaj način neće biti zadovoljena. Ovaj narod će kad tad shvatiti. I ovo čovječanstvo da muslimanu jednom Allahovom robu Ne treba na njega trošiti milione i milione, i tu je izlaz iz krize sigurno, dolara ili eura da on ne bi krao, da ne bi lago, da ne bi varo, da ne bi činio zinalog, da ne bi proizvodio alkohol, da ne bi ovo, da ne bi ono, da ne bi ono. Ne treba. Nijedan dinar neka dođu u ošve i u maoću nek vidi. Nek nas samo pitaju kako to da kod vas tri godine nemamo prijavljeno amani jako zveckanje ili lupanje ili muziku. Kako to da u vas nema droge, zinaluka, je tako? Samo nas treba i pitati kako uspijevate. Pa njima in... sami sebi postavljaju pitanje od čega mi, to je prvo pitanje, od čega mi živimo. Mi živimo od zadovoljstva onoga što nam je Allah u svoje obškrbe dao. E od toga mi živimo. Znači, mi smo zadovoljni našim Bogom, a On se zove Allah, i sve što nam propiše, što nam je dao i od svoje obskrbe odredio, mi smo zadovoljni. A vi? Zašto ste vi nezadovoljni iako radite i tako da i tako? Zašto ste nezadovoljni? Znate dobro da će vas vaši bogovi kad tad prevarte. I da vas lažu drug Tito nek mu je sretno u Džehennemu je toliko godina vladao ovom Jugoslavijom pa se pozivaju velika brojka stanovnika i Bosne i Eks Jugoslavije na onaj sistem kako je bilo lijepo svi su radili svi su imali šta koga briga za vjeru Svi su pljeskali kad su Aliju Zadegovića i mlade muslimane strpali u zatvor. Mohameda i muslimane koji su samo što se vrijeđalo u jednom kinu Sarajevu 60. neke godine vrijeđao se islam. Oni su digli stolce i porazbijali kino, braćo moja. Ovo su sahi knjige i sljedeći ovome. Udba i drug Tito je poslo specijalce, sve su ih pobili ispred Kina. Tako, pa je drug Tito bio kome samo svojim obožavateljima. Oni koji su ga obožavali i kojima je on bio Bog, traži ga i danas da se vrati njihov Bog. Što još više pojačava njihov kufr, zum i nepravdu. Eto s kakvim mi ljudima živimo. A mi pozivamo da to sve ostavi. Da ostavi sve glasačke kutije, da ostavi sve programe, stavite ga u krilo kod sebe. Da ostavi sve to, da baci jednostavno, jer neće moći izdržati. Zato što nakon što budu pozvani, a oni odbiju, Allah garantuje kaznu. U raznim vidovima kazne. Allah, tebarka, tala, polako, počinje sa svojom kaznom. U to nema, braćo moja i sestre, nikakve sumnje. Narod koji je odbio poslanika Muhammed Ali Selatu Veselam polako ide prema kazni. Kao i oni koji nisu pozivali poslaniku. Ili su pozivali, a lagali su. Jer finta ovih velike većine hođa, muftija i rejsova, znate u čemu leži? prije svakog govora svaki musliman kaže bismillah alhamdulillah an la ilaha illa ant tak vašu anna muhammeda abduhu wa rasuluh e, izgovori šehadet tako posvjedoči šehadet posvjedoči da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik i onda dole govori za čega se krije iza iza šehadeta zato ga izgovori glasno na početku I ja sam sljedbenik poslanika, mi smo to, mi vjerujemo i onda laži. Krije se iza Allaha njegova poslanika, da bi lago, takav neće uspjeti. Ovom narodu treba danas pravda i pravedni vladar. Kad govorim narodu, da se malo vratimo među nas, pogledajte kako narod džahilijskim oblikom želi da skine svoje vladare. Tako vam onoga u čije ruci vaša i moja duša. Koliko danas muslimana omalovažava daje u lemu i želi da iskine na puno perfidniji, podliji i odvratniji način da ih omalovaži od ovih ljudi u tuzi. Ovi su makar ostali uzeli kamen i javno udarat ćemo. A mi, mi sjedimo i potajno uz kahvu, dolijevamo na vatru Umjesto da uradimo ko oni, ustanite, svi smjenjujte, čisto pošteno. Nećeš više ti ispred nas biti, skloni se. Je tako? Ovo je pošteno. A ne roviti, jer nema šta naći veliko za razlog za slanje, nego roviti i onda dodavati ovako je, onako je. Porodca mu je takva, njegova žena radi to, njegovo dijete radi to, njegovi sinovi su to, to. Zašto? Samo da se obori rating i da se skloni. Kada jedna skupina muslimana u ovom bude istrajavala, Allah će im to omogućiti. Kako? Sklonit će one koji vrede od njih. Ostavit će ih sami. Ispričat ću vam jedan slučaj jednog dječaka i porodice koja odgaja svoj djecu. Naime, priča jedan še kako su oni njegova hanuma imali troje djece. Esmu, Ajšu i još jedan mali dječak. Pa je kaže, moja žena, volio sam spavati među svojom djecom i moja žena i ja smo često pričali svojoj djeci priče o kome o? O sahabima, o poslanicima. Danas moraš djete nabiti nogom da bi legao spavati. I ne može zaspati ako nema mobitela ruci. Tako? Tako? Ne može zaspat bez mobitela. Mora nešto tilti pilti. Pa onda na sabah zadnji dolazi, umjesto prvi da dolazi. Zadnji, umjesto prvi. Najmlađi, najlakši ustav. Tako. Pa su, kaže, moja žena je pričala, ja sam jedne noći, kaže, pitao sina svog, hoćemo li, kaže, noćas o Musavu ili Jusufu, ali i selatu vaselam. Pa je mali uzviknuo, Pitao sam, znači, svoje dvije djevojšice, Esmu Aishu, i mali je uziknuo babu, o babuka moj, pričaj nam o Omeru. Kaže, ja sam gledao u njega, mali dječak, šta ti znao otko tebi Omer naopada? Nikad mu kaj nisam govorio Omeru. On traži Omeru mil Hatabu. Pa kaže, začidio mi njegov zahtjev i kaže, Nisam htio da ga naljutim, počeo sam, kaže, da mu pričam o Omeru radijallahu anhu. Pa sam mu, kaže, mi ostalo govorio o Omerovoj pravidnosti, kako je noću izlazio i nahranio bi staricu, pomagao bi nejake, tako, brinuo se o hilafetu, da bi sve stalo na svoje mjesto. Oni koji su činili nasilje drugima, Omer bi odmah sputao i tako dalje. Pa je, kaže, Tu noć je mali zaspao veoma sretno. I sutra dan kaže babo da ti ponovim sino što si mi pričao o Omeru. I kaže ovde šej kaže tako vam je Allah da sam, kao da sam stavio diktafon. Sve je ponovio do ubocu. Vidio sam na njegovim očima da je zavolio Omera. Mali dječak. Pa kaže, Mjesec dana sam mu, kaže, govorio o Omerovoj pravdi, bogobojaznosti, pričao mu priče o njemu. I jedne noći me, kaže, mali upitao, o babo moj, a je umro Omer? Ja sam se, kaže, začelio njegovom pitanju. Zašto me to pita? A pa me ponovo mali, o babuka moj, je li umro Omer? Ja sam, kaže, šutio da izbjegnem, jer sam vidio, ako mu dam taj odgovor, da će ga to razlostiti i počeće plakati. Pa je kaže, jedno jutro izašao sa mojom ženom, pa su kaže, vani streli jednu ženu sa djetetom, kako je tražila novaca za hranu. Pa je mali uzviknuo toj ženi, starici i djetetu, kaže, ništa se nemoj sikira, sad će Omer doj da ti donese. Sad će, kaže, Omer doj da ti donese. Pa kaže, žena je dala novce ženi, toj sirotini. I kaže, krenuli smo dalje. Poslije par koraka vidjeli smo kako snažnije udara slabijeg. Pa je mali dječak viknuo, majko, reci nek dovedu Omera da zaustavi ovu nepravdu. Kaže, moja žena je šutla, nije ništa govorila na to. Svi su gledali u njega i krenuli da se vrate kući. Na povratku kući su naišli na čovjeka koji prosi. Znači sve musibet za musibetom. Pa je kaže, moj mali dječak ukrenuo se mojoj ženi i pitao, majko, je li umro Omer? Nakon izvjesna vremena, moja žena je, kaže, ušla u kuću i na televiziji su bile prikazane scene granatiranja muslimana, ubijanja muslimana, plaće žena i djece, I kaže, moj mali dječak je brižno plaće. I jakim glasom poviknuo, babo, Omer je mrtav. Babo, Omer je mrtav. Ušao je u sobu i kaže, zam, zamjerio mi. I rekao, kaj babo, zašto mi nisi rekao da je Omer umro? Poučen svima onome što je mali dječak vidio na ulici. Od one žene koja je prosila, sta jako koji je udarao nejakog i starca koji je prosio. Pa je dječak ispravne akide odma ustanovio u čemu je problem. Nema pravjernog vođe. Zato je stanje tako. Ja sam kaže da bi ga nasmijao, rekao mu mama je trudna, pa ako rodi sina, slaže se da mu damo ime Omer, Pa je kaže, moj mali dječačić nasmijao se i na momente zaboravio ono što sam mu, što sam mu govorio. Gledajte odgajanja u jednoj porodici. Prvo. Drugo. Gledajte akide ovog malog djeteta. Treće. Neće ni jedan narod, ni jedna skupina uspjeti ako bude kolala među sobom i između sebe nikad. Neće niko uspjeti. Ako ne budu okrenuli se Allahu, njegovu poslaniku, ali i salatu wasalam. Vremena koja su zaista veoma teška. Kada ni ubica, ni ubijeni, ubijeni ne zna što je ubijena, ubica ne zna, ne zna objasniti što ubija kada muslimani treba da su najviše zajedno. Šeitan je uspio da ubaci kost među njih. Međutim, mi se nadamo dobro. Zašto? Zato što se Kur'an obraća nama da ono što nas zadesi je zbog naših grijeha i od nas sami, a da je pobjeda neminovna Sa čime? Sa kajanjem, braćo moja. Allah te barke u tala obećava pobjedu islamu i muslimanima. Međutim, do pobjede ko će doći kad tako neće, to nama nije ni bitno. Međutim, veoma je bitno i najbitnije da se koristimo programom koji će nas dovesti do ove pobjede. A to je program koji je poneo Mohamed Mustafa alaih salatu wasalam, Omer, Ebu Bekr, Khalid ibn Walid i tako dalje i tako dalje. Ni jedan drugi program, ni novci, ni bogatstva, ni sinovi, ni djeca, ni majke, ni manja vaša, ni rod vaš, ništa vas neće dovesti do blagostanja ako tu ne bude oprosta jer je to šart da bi nam Allah povećao blagodati i badeta njemu te bareke o teala. Jedna od lijepih vijesti od sinoć, kako smo čuli, a i potvrđene na e, glavnoj stranici Twitterova Nusri, da su juče Mujahide Nusri i Ahlaru Šama oslobodili 80% zatvora u Halepu. I da je veliki broj muslimana danas na slobodi. I Allaha molim da sjedini srca muđahida. Allaha molim da sjedini srca muđahida u Siriji. Da sastavi njihove safove, da zajednički razbiju Bešara Lasada i njegove sluge. Allaha molim da pomogne našu braću u Siriji. Allaha molim da pomogne braću gdje god živjeli, radili, borili se. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi ovaj narod u Bosni, da mu podari uputu da ljudi jasno prepoznaju koji je to jedini put koji im je naređen da hode, a koji garantuje ljepotu i ovoga, a i onoga svijeta. Alhamdulillahi, rabbi alemin. Allahu akbar.